Sinsidir sineler hakkı yok tutan Hakka kükrer batıla dilsi şeytan Sırça köşte sırıtıyor şarlatan Kardeş dediler kalleşe sordular hak söyleyip batılı kast ederek Edebiyatla hissi mest ederek Tahammülleri zula tes ederek Hakkı batıl ile bir yuhurdular hak süley batılı kat ederek Edebiyatla hissi mest ederek Tahammülleri zula test ederek Hakkı batıl ile bir yuhurdular Tattı dile çıkardılar yılanı Haktır diye tanıttılar yalanı kandırdılar falan diye filanı Dağ gibiydiler fare doğurdular Zulmü içmişler adaletten geçtim Kitabı yutmuşlar öğütten geçtim Belaları bulmuşlar ahtan geçtim Tehlikeli yerlere oturdular Susturduk dediler zulme susanı Susturdular doğruyu konuşanı Koşturdular şerlere yanaşanı Gelen şerleri de hayra yurdular Ağzıma gemi dünyada vurdular Gözleri bağlayıp dili kurdular hak yolunu engelleyip durdular Takatim kalmadı pek çok yordular Ağzıma gemi dünyada vurdular gözleri bağlayıp dili kurdular Hak yolunu engelleyip durdular Takatim kalmadı pek çok yordular Takatim kalmadı pek çok yordular